عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارئكم حميد الله عز وجل لكم صليا تنويت محمد صلى الله عليه وسلم anwani ni nadharatu lislami fi shabab, mtazamo wa Uislamu kwa kijana. Uislamu unamwangalia vipi kijana, na Uislamu unamtaka kijana awe namna gani? Na maudhui hii itakuwa na silsila kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Na leo tutakuwa na utangulizi ambao itakuwa ni nukta ya kuondokea katika kumwangalia kijana katika Uislamu. Qala Sheikh Muhammad bni Saleh العثيمين رحمه الله تعالى المسيم منين مزوري فضيلة شيخ العلامة محمد بن صالح آل عثيمين رحمه الله تعالى إن البلاد la ta'muru illa bisakiniha miji kuwa haiwezi kuwa madhubuti na ikawa imara isipokuwa kwa wale wakazi wake wakazi wa mji ndio wanaopelekea mji huo kuwa imara na ukawa mji madhubuti والدين لا يقوم إلا بأهلها na pia dini na yenyewe haiwezi kusimama isipokuwa kwa watu wake kama ambavyo miji haiwezi kuimarika wala miji haiwezi ikawa na maendeleo isipokuwa kwa wakazi wake basi pia dini haiwezi kusimama illa biahlihi isipokuwa kwa watu wake wao ndiyo sababu ya kuifanya dini iweze kusimama wa mata qamu bihi na muda wote ambao hawa watu wa dini wataisimamia dini yao wakawa tayari kwa ajili ya dini yao nasarahumullah basi Allah tabaraka wa taala atawanusuru muda wote ambao watu wa dini watakuwa tayari kuisimamia dini yao nasarahumullah Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru mahma kana a'dauhum vyovyote watakavyokuwa maadui zao haitojalisha kwamba maadui wa waislamu na uislamu watakuwa na nguvu kiasi gani na watakuwa na maandalizi makubwa kiasi gani na watakuwa wameandaa silaha za uangamizi kubwa kiasi gani midamu watu wa dini watakuwa tayari kuisimamia dini yao basi Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru kwa hali yoyote watakapokuwa maadui zao قال ربنا جل جلاله أم أمسيما الله تبارك وتعالى وكبتشا يومين يا أيها الذين آمنوا إني اليوم وميني الله سبحانه وتعالى مكاكبالي كنفوات أنتمواك محمد صلى الله عليه وسلم نقول زميانا مكونش وياكي kwa kuyafanya aliyokuamrisheni na kujiweka mbali na yale aliyokukatazeni in tansurullaha yansurukum ikiwa mtainusuru dini ya Allah mkaipambania dini na mkaisimamia dini basi Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atakunusuruni ikawa imeonyesha aya hii nusra ya Allah tabaraka wa taala kwa waumini ama kwa waja wake haipatikani isipokuwa kwa sharti la wao kuwa tayari kuisimamia dini na wao kuwa tayari kuihami dini in yansurukum wa yuthabbit aqdamakum lakini pia atakupeni thabati atazithibitisha nyoyo zenu mtakuwa ni watu wenye msimamo na watu msioyumba atakuthibitisheni duniani na pia atawathibitisha akhera walladhina kafaru na wale waliokufuru wakakataa kufuata dini na hawakuwa tayari katika kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala fata'sal lahum hawa wameangamia hawa wameangamia wa adalla a'malahum na thawabu za matendo zao matendo yao waliyofanya zimepotea aya katika surati Muhammad aya ya saba mpaka aya ya nane Aya hii inaonyesha kuyapa nguvu maneno aliyozungumza Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Akaendelea Sheikh akasema wa idha kana ad-din la yaqumu illa bi ahli, itakapokuwa dini haiwezi kusimama isipokuwa kwa watu wake dini haiwezi kusimama isipokuwa kwa watu wake fa inna alaina ahli alislam basi ni wajibu wetu sisi waislamu kwa ujumla wetu wanaume kwa wanawake wazee kwa vijana wenye hali na wasiokuwa na hali فإن علينا أهل الإسلام وحملة لوائه نسيس وببهج وبندير يوم الإسلام أن نقوم أنفسنا أولا لنكون أهلا بالقيادة والهداية لزيمة اسمام تزسمامي نفس زيت سيسي وإسلام تزسمامي نفس زيت Sehemu ya kwanza, tuwe sisi ndiyo wasimamizi na sisi ndiyo tuwe viongozi, tusisubiri wengine na wala tusiwaangalie wengine walioko nje yetu. Sisi wenyewe ndiyo tuanze hatua ya kwanza, tukubali kwamba tutakuwa sisi ni ahla lilqiyada, ni watu tuliokubali kuyasimamia majukumu. Uongozi na usimamizi tumeukubali sisi, tuko tayari, lakini pia walihidaya, na sisi tuko tayari kusimamia uongofu kwenye jamii na uongofu pia vile vile kwenye nafsi zetu sisi wenyewe lakini pia wa mahala litawfiqi wasadad tuziandae nafsi zetu ziwe ndiyo zenye kuwafikishwa zipo tayari kupata taufiki kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na nafsi zetu ziko tayari kupewa nguvu na Allah tabaraka wa taala yani sisi ndo tuanze kuwa tayari من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ili tuweze kuwa wasimamizi katika hii dini lakini pia tuweze kuilinda na kuitetea hii dini ni lazima maandalizi ya kuziandaa nafsi zetu yaanzie katika suala la elimu tukisome kitabu cha Mola wetu tukijue vizuri na tukihifadhi kitabu hicho lakini pia tuzisome sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam tuzielewe na tuzihifadhi vizuri tutakuwa tumeziandaa nafsi zetu kuwa ni ahla milqiyada zinastahiki kuwa wasimamizi na viongozi akasema Sheikh rahimahullah ta'ala tutakapokuwa tumesoma kitabu cha Allah na tukazisoma sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam elimu hiyo ma yuahiluna lilqawl wal'amali wattawjihi wad'awa itakuwa imetufanya sisi sasa tuweze kuwa ni watu wenye maneno sawa mazuri na ni watu wenye matendo yaliyokuwa mema na ni watu wenye nafasi ya kuelekeza wengine vizuri na ni watu tutastahiki kuwalingania watu pia vile vile kuwaleta katika haki linahmila silaha almadhi tuweze kuibeba silaha yenye mwendelezo silaha isiyochoka silaha isiyoisha makali ambayo ni silaha ya ilmu wa nuri mubin lakini pia tuweze kuwa na nuru ya wazi yenye kuangaza likulli man yuridu alhaq kwa kila atakayekuwa anaitaka haki wa ala kulli man yuridu albatil lakini pia tuweze kuwa sisi ni wapambanaji kwa kila anayetaka kueneza batili yake tusimame na tuweze kupambana naye Haya maneno yameyazungumza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ni maneno tumeyafanya kuwa ni mwongozo na utangulizi wa vikao vyetu ambavyo vinaendelea. Mwelekeo wa haya maneno kama tumefahamu vizuri, miji haiwezi kuimarika bila watu watajenga majengo mazuri watatengeneza barabara imara wataweka maendeleo kwa miji haiwezi kuendelea bila bila watu na dini haiwezi kusimama bila watu mfano mkubwa sana miji haiwezi kuendelea bila watu na dini haiwezi kusimama bila watu kwa hiyo dini ina watu wake. Je, wewe hupendi kuwa katika hao watu wa dini? Je, wewe kwa nini usiiandae nafsi yako ukawa ni ahlali? Ni mtu mhusika wa kuisimamia hii dini. Na shekhe akatuambia ili tuweze kuwa ni watu tunaoweza kuisimamia hii dini ni lazima tujifundishe sehemu kwenye kitabu cha Mola wetu lakini pia tuzifundishe sehemu katika sunna za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa sababu tunapoingia katika usimamizi wa dini tunaingia kwenye mapambano tunaingia kwenye vita na maadui wa kibinadamu na maadui wa kijini maadui tunaowaona na maadui tusiowaona kwa lazima tuwe na silaha kwa sababu tunaingia vitani. Silaha yetu ni silaha gani? Al-ilmu sahih wal amalu salih. Silaha yetu ni elimu sahihi. Qala Allah, qala ar-rasul. Na al-amalu salih. Matendo yaliyokuwa mema. Sheikh akatuambia kwamba midamu tutakuwa tumekubali sisi kuwa tuko tayari katika kuisimamia dini ambayo haiwezi kusimama bila watu tukiwa tayari Allah subhanahu wa ta'ala atatunusuru na maadui wa aina yoyote haitajalisha hawa maadui wamejipanga kiasi gani mimi ninapenda kuyarudia haya maneno vizuri mnielewe maadui wa batili ambao wanajitahidi kueneza batili zao kwa kutumia pesa kwa kutumia ushawishi kwa kutumia kutoa misaada mbalimbali kwa kutumia njia tofauti tofauti pia wao hawawezi kutushinda kama sisi tutakuwa tayari kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wawe maadui hao ni makafiri wawe maadui hao ni waislamu wazushi wote hawawezi kwa sababu gani Allah anahitajia watu walio tayari ili yawanusuru in tansurullaha yansurukum ikiwa ili ni sharti hatuwezi kunusuriwa sisi mpaka sisi tuanze kuinusuru dini tuko tayari kuinusuru dini ya Allah ikiwa tutakuwa tuko tayari kuinusuru dini ya Allah basi Allah atakuwa yuko tayari kutunusuru na sisi kwa hali yoyote na kwa maadui wa aina yoyote na watakaokuwa na nguvu za aina yoyote Allah subhanahu wa ta'ala hashindi lakini anahitajia watu walio tayari lakini hawa watu pia watakapojiona kwamba wao hawana haja ya kuisimamia dini wala hili alimshughulisha Allah subhanahu wa ta'ala nyie atakuondoeni alafu atawaleta wengine watakaokuwa tayari kuisimamia hii dini na itafika kwa sababu dini ni ya kwake na watu ni wake sasa nibakieni mimi na wewe tu, tuko tayari kuisimamia dini ili Allah atusimamie tukiwa tuko tayari kusimamia dini basi Allah subhanahu wa ta'ala atatusimamia na tukiwa hatuko tayari Allah subhanahu wa ta'ala ataisimamia dini yake atawaleta waja wake watakaokuwa na mapenzi na yeye na yeye atawapenda na hao wataisimamia dini yake na hilo kwa upande wetu sisi kuacha kuisimamia dini halitomdhuru Allah na kitu chochote haya ni maneno ameyazungumza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala maneno mazuri sana maneno yanayotufanya sisi tulikuwa tunaanza kupata uvivu katika dini turudi kupata uchangamfu katika kuisimamia dini kuna uwezekano mtu anaweza akakumbana na maadui katika njia za batili na wale wakawa sio makafiri wakawa ni waislamu wenzake wanaswali pamoja naye ndugu zake lakini wameamua kupiga vita tu midamu yeye atakuwa yuko tayari pia Allah atamnusuru naye lakini pia Allah atamnusuru kwa yeye kuwasaidia ndugu zake waislamu wazake waliokuwa hawajui haki wakaijua haki kupitia yeye tukumeelewa hii nukta ya shekhe tukumeelewa vizuri ameeleza haya maneno katika risala yake Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen min mushkilat ash-shabab miongoni mwa matatizo ya vijana alikuwa akiwazungumzia vijana na hali za maisha zinazowakumba vijana na fikra zinavyowakumba vijana na vijana wanapopoteza mwelekeo na kutoka katika njia ya sawa na kuto kujua thamani ya marhala yao walionayo marhala muhimu sana marhala ya ujana na ikipita huwa hairudi tena katika ukurasa wa tano mpaka ukurasa wa sita lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ameonyesha umuhimu wa kuutumia umri wa ujana vizuri katika dini kwa sababu haifichikani kwa yoyote kwamba marhala ya ujana ni marhala muhimu sana na vijana ndiyo wanaume wa kesho ndiyo wazee wa kesho na ndiyo viongozi wa kesho vijana kila jamii inawahitajia vijana kila pote linawahitajia vijana watu wa kheri wanahitajia vijana na watu wa shari wanahitajia vijana kwa sababu wana nguvu kwa sababu ni wepesi kwa sababu akili zao zina wepesi wa kuelewa kwa sababu wanapoliamua jambo wanaliamua akili zao bado zina uwezo mzuri wa kuyadhibiti mambo na hawasi zao bado zina nguvu ya kuhifadhi na kuyadhibiti mambo kwa ni umri muhimu sana umri wa ujana ukiacha kuutumia umri huo vizuri hautaweza kuutumia umri wako uzeeni vizuri hautaweza kuanza leo kubadilisha maazimio na mipango uliyokuwa nayo katika maisha yako jiandae wewe kuwa ni ahlan ni muhusika wa hii dini na kwa faida yako na wala sio kwa faida ya aliyekuumba Allah subhanahu wa ta'ala amesimulia sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما anasema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kumwambia mtu mmoja naye akiwa anampa mawaidha anampa nasaha akamwambia yule bwana irtani khamsan qabla khamsi faidika unufaike na mambo matano kabla ya kufikiwa na mambo matano nufaika na mambo matano kabla haujafikiwa na mambo matano shababaka kabla haramak nufaika na ujana utumie vizuri ujana wako kabla ya kufikiwa na uzee utumie ujana wako vizuri kabla haujafikiwa na uzee ukishaanza kuwa mzee huna cha kuandika ambacho uliacha kukiandika katika ujana na hautakuwa na la kufanya ambalo hukulifanya katika ujana kwamba leo unaweza kulifanya likakurejeshea historia yako ya ujana kama walivyosema wasemaji ya laita shababa ya yauman فاkhbirhu bima fa'ala al-mashib lau ujana ungerudi japo siku moja tu nikauelezea kilichofanywa na uzee uzee umeleta nini kwenye mwili wangu kwenye dini yangu kwenye maisha yangu kwa ya kwanza nufaika na ujana kabla ya uzee leo ulikaa mbele yangu kijana unanufaika vipi na ujana wako ujana wako uliopewa na Allah marhala hii muhimu unanufaika nayo vipi lakini jambo la pili wasihataka nufaika na afya yako ulionayo kabla sakamik kabla ya kufikiwa na maradhi leo wewe ni mzima unaweza kukimbia kwenda na kurudi una afya unabeba vitu vizito unanufaika vipi na afya yako wewe kabla hujafikiwa na maradhi kesho yakija maradhi haya uliyoweza kuyafanya leo hutaweza kuyafanya katika maradhi Sasa afya yako ulionayo leo wanufaika nayo vipi? Lipi umefanya katika manufaa ya dini yako leo? Ukiwa na afya kabla haujafikiwa na maradhi ya kesho. Jambo la pili, jambo la tatu, wa ghinaka qabla faqrika nufaika na utajiri ulionao leo kabla hujafikiwa na umaskini. Utajiri ulionao leo, yawezekana wewe ukawa unafikiria una utajiri mkubwa, mimi sijawa tajiri. Unacho hicho kidogo ulichokuwa nacho leo, umenufaika nacho vipi kabla hujafikia wakati kukikosa? kwa sababu usije ukafikiria kwamba nitakuwa bilionea kama fulani ah, ah. hamwezi kuwa bilionea wote hicho kidogo ulichopewa na Allah katika riski yake ambacho unakimiliki wewe unamiliki una shilingi elfu mbili kwa siku ndio utajiri uliokuwa nao huo